corp exerzoi por bona dormado. Ciu persono quiu ne successas giui bonan contentigan dormadon dum la nocto, bones cias ciel malagrabla tio estas. Ca ne nur malagrabla, mis dormado foie malhelpas la humoron, la memoron, ca la mensan capablon concentrigi dum la sequa talgo la cerbo ia bezonas dum la nocto rearangi cae reordigi sia in connectoin, dum sana dormado. Multae plen ne successas dormi la idealain sep horoin dum unu nocto, cae tiu problemo pli gravigis dum la cronvirusa pandemio. Plei multae suferantoi de misdormado dormado trovas pli comforte al preni dormiga in piloloin, sed ili estas nur momentai solvoi, char daura englutado de tiei medicamentoi ofte causas chemian dependon cae perdas sian efficetson laula passado de tempo. Do, ne contentiga solvo. Aliai practicas meditadon cae mem hypnotain technicoen, sed ne ciui persistas en tiui disciplin postulae exerzoi. En conferenzo sponsorita de la Usona Associo de Cardiologio, oni anta longe presentis interesan esploron pri la efficetso de corp exerzoi je la quanto cae qualito de dormado de plen crescai homoi. Ili estis centoi, inter tridec quin cae sepdec iaragiai, kiui submetigis al zorga observado dum unu iaro. Ple multae el ili necutimis en gluti dormiga in piluloin. Parto de ili practicis nenian corp exerzon. Alia parto, regule practicis aerobica in corp exercoin, sur glit tapisho, ergometria biciclo au machino por ellipsa elipsa Tria gruppo practicis resisto exercoin, ripeta in movoin per cruroi, brusto, bracoi, shultroi, abdomeno, lumbai muscoloi, cae trunco movoi quara gruppo practicis combinon inter aerobicae cae resisto exerzoi. Ce homoi qui dormis malpli ol sep horoin antau la experimento, dormado dauris mesume quardec minutoin pli multe. La qualito de la dormado pli bonigis en ciui gruppoi, sed plei rimarcinde en la grupo quiu practicis resisto exerzoin. Oni ne plenes cias, cia tiu spezzo de gimnasticado pli efficas je dormado. Eble di causas productadon de iui hormonoi favorantai dormadon. Compreneble, aliei factoroi povas influi. Exemple, se gimnasticanto plenumas sien exercen en gruppo de geamicoi. Onis cias che socia convivado plibonigas la humoron. Uno concludo tamen shainas sugesta. Dum taga movigiado estas consilinda al tiui kiui ne suffice bone dormas.